เป็นไงกันบ้างเราไม่ย่างเนาะเห็นตัวเอง เยอะไหมมีสติ เยอะไหมขั้น看到自己看看到多吗？有ะไ多吗？ถ้าร้อยเปอร์ถ้าเต็มร้อยเปอร์เซ็นเราเห็นตัวเองสัก กี่เปอร์เซ็นต์ในเวลาตลอดเวลาเนี่ย百分之百你能觉得自己关到自己百分多百分多少百百分之几当呃就是我们这一段时间ยี่สิบอะไรเห็นกี่เปอร์เซ็นต์ที่เทียนเทียนอ่า้百分之几 มีใคร มีใครให้เห็นตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์有多少啊？要回答一下，看到自己百分之几？ของเสียงบอกยี่สิบคนอื่นยังไง其他呢？หนึ่ง ไม่เบอกว่า ตอนที่เห็นน่ะ มันเห็นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แหละแต่ว่าตอนที่ไม่เห็นก็คือไม่เห็นคือแบบมันพูดคนละประเด็นนิดนึงใช่ใช่เขา เราเราแปล เราแปลถูกแต่เขาเข้าใจผิดเองใช่ไหม 请问我翻译的对吗？没 <laughs> 没， <laughs> 就是嗯，这一段时间哈，不是我们觉知的时候啊，能觉知多少？这一段时间今天了，我们能觉知，就是你觉得你有觉性啊，整天百分之几？ <laughs> ชั่วโมงหนึ่งนะนะชั่วโมงหนึ่งเนะี่ยเรารู้ตัวกี่นาที สมมติถ้าเเรียนนะ比如说一个小时，你差不多几分钟有觉性？嗯，มากหรือน้อยนะ多还是少？ก็ลองดูนี่ขนาดก็ลองคิดเอานะอันนี้ก็ใช้ความคิด ขนาด วันทั้งวันเราไม่ได้ทำอย่างอื่น ไม่ต้องทำงานไม่ต้องมีเรื่องมากระทบขณะความรู้สึกตัวเรายังเรียกว่าเหมือนกระท่อนกระแท่นเนาะ就这个啊、用思维想一点点哈，就是我们在这里整天没有其他的工作，没有没有其他的事情，只是要用功为主。但是我们啊、你可以自己想 啊，你觉性是不是还是马马虎虎的？嗯。แต่ว่าทาง ทางนู้นบอกว่าก็ดีขึ้นอยู่อืมเห็น เห็นกาย ที่เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น แต่ว่าใจ มันก็ แล้วไม่พูดต่อคือหมายถึงมันก็เห็นน้อยอะไรองเงี้ยอืม อืม เห็นใจจะเห็นยากกว่าเห็นกายอืม ไม่เป็นไรดีแล้วก็ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เวลาเราทำในรูปแบบก็ มันก็จะเห็นกายได้ได้ชัดกว่าในได้มากกว่า 大部分呢，当我们在这个固定修行，用这个固定修行方法用功，就会啊、呃，很容易关到身体，可以啊、呃，更多的关这个身体。ก็เราก็ฝึกแบบนี้ก็ฝึกก็เห็นกายแต่ก็ฝึกแบบก็ฝึกเป็นวิปัสสนาก็ได้เหมือนกันก็คือกายก็อันนึงใจก็อันนึงนะกายมันเดินอยู่ใจเป็นผู้รู้นะก็ฝึก มันก็ถือเป็นวิปัสสนาได้เหมือนกัน我们就这样用功了就是啊身体动是吧身体动心知道啊这这种也是算是毗婆舍那内观อืมอันนี้ก็ได้ แล้วก็ แล้วก็ เห็นความคิดมันแวบๆ เข้ามาเท่าที่มัน ท่าที่เราจะรู้ได้มันก็จะเป็นเหมือนเรารู้กายเป็นหลักนะจะรู้จิตใจเป็นรองรองลงไป如果起个念头的话，如果可以知道，就能及时知道多少，就是多少啊，就啊，好像我们观身为主，但是如果可以及啊看到及时看到念头也好。แต่ไม่ชีนะที่บวชใหม่บอกว่าฟุ้งซ่านมาก 嗯但是是是是是我们新出家的的博师傅他他说说 <laughs> 今今天天不就就就很散散乱乱然后那那啊尊者问你看到状态还是你散乱 คิดมาก哦，对不起，我可能用对错了，就不是散乱，就是起个念头很多，起很多。แต่ว่าก็ออกมาได้นะคะก็ออกมาได้ตลอ ว่าคือเหมือนกับมันความคิดเกิดขึ้น แล้วก็แล้วก็ไปแล้วความคิดก็เกิดขึ้นมาอีกแล้วก็ไปอีก อะไรเงี้ยค่ะ มันไม่มีจุดที่มันหยุดแบบหยุดอะถ้าจุดไหนที่มันหยุดนิ่งอยู่นาน มันจะง่วง อืมบอกว่า คือเหมือนสมองมันคิดไปได้หลายเรื่อง อืม แล้วแล้วขนาดที่มันคิดเยอะๆตอนนั้นนะ ความรู้สึกตัวกับร่างกายกับร่างกายเนี่ยมันมันมีแทรกเข้ามามากไหมกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งเออ่起很多念头的时候你能不能感感觉到身体有有百分之几 ก็รู้ว่ากายมันเคลื่อนไหวนะคะ บางทีก็แบบเหมือนกับตบขาเบาๆหรือเดินอยู่ก็รู้แต่ว่าก็เห็น เห็นความคิดค่อยๆเข้าใจแต่อยากอยากทราบว่าเปอร์เซ็นต์ระหว่างการการเห็นความคิดกับการเห็นร่างกายมันมันสัดส่วนมันประมาณเท่าไหร่想知道那个啊关到身体还有关到念头它的有多少啊那个去百分之几 กระโดดเันกระโดดไปกระโดดมาบางเขาบอกว่า ถ้าบุตรอืมคือเขาก็ยังบอกว่าเหมือนตอนเดินบางทีเขาก็เห็นขาเดิน แต่บาง แล้วบางครั้งก็ไปเห็นไปเห็นความคิดเขาก็ บอกไม่ถูกอีป้าอีป้ามา บอกไม่แน่ใจว่าครึ่งครึ่งหรือเปล่า เหมือนผิดไปด้วยกันไม่ก็ที่จริงก็อยากจะชี้อะที่ที่ที่เขาบอกว่า ถ้าตอนที่เช่น ถ้าตอนที่มันไม่คิดอะแล้วมันง่วงอะคือตอนนั้นส่วนหนึ่งก็คือ แต่ถ้าเรามาสลับในการรู้กายแทนมันก็จะไม่ง่วงใช่ไหมแต่ถ้าเราคือมันก็ต้องมีช่วงที่มันไม่คิดอะแต่เราก็มารู้กายอย่างที่เขาว่า แต่มันไม่มี แต่ถ้าเราไม่รู้ทั้งกายไม่รู้ทั้งทั้งความคิดเออตอนนั้นมันถึงเป็นง่วงนะมันไม่ใช่ว่า เพราะว่ามันไม่คิดมันเลยง่วง แต่เพราะว่าเราลืมทั้งกายทั้งทั้งจิตด้วย มันเลยไปอยู่กับความง่วงอ๋อ他的建议就是当你说那个念头停止的时候 你你你有没有看关身？因为如果关啊那个，如果关身的话，他就不会迷着困。但是嗯，因为那个念头他也没有一直升起啊，如所以当他没有的话，那要关身。嗯。 เมื่อกี้หนูก็บอกไปแล้วนะแต่เขาหนูจะแปลให้ให้ฟังก่อนนะคะ คือเขาบอกว่าตอนที่ไม่มีความคิดอะตอนนั้นจะง่วง แต่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้วใช่ปะถ้าตั้งใช้他已经说了因为你没有真正的关到身体当没有念头为什么困因为如果没有念头的时候你关身体那就没有对嗯嗯 ง่วงแล้วพอกลับมาที่กายมันก็จะตื่นได้ แต่เขาก็บอกเองว่าบางครั้งมันก็เหมือนอยากจะอยู่กับความง่วงนิดนึงคือเขาบอกว่าเหมือนอยากจะอยากอยากจะอยู่แต่รู้รู้แต่ก็อยากจะอยู่เนี่ยกับความง่วง คือก็แค่อยากจะบอกที่จริงคิดมากก็ไม่เป็นไรแล้วก็รู้แล้วก็รู้มันบ่อยๆนะมันจะรู้ ันจะรู้ความคิดกี่เปอร์เซ็นต์รู้กายกี่เปอร์เซ็นต์ก็แต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เป็นไรนะ แต่ก็พยายามรู้เนะรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆนะอ่า如果起很多念头是没关系的只是我们要常常知道嗯要马上及时频繁及时的知道然后啊、要常常就是观身核心嘛 จริงๆเหมือนกับมันรู้ได้ตลอดว่าว่ากายมันเคลื่อนไหวอยู่ แม้ว่าตอนที่หลับมันก็ยังรู้สึกอยู่ว่ามันมีกายเหมือนกับมันกายเคลื่อนไหวก็รู้อยู่แต่ว่าพอง่วงก็มันก็รู้แต่ก็ง่วงถ้าเอาเอาไปไปดูเอาว่า คือมันก็รู้ก็ใช่ รู้ด้วยความเป็นกลางแล้วกัน คือ แต่ถ้าอย่างที่บอกว่ามันง่วง แต่ก็ยังอยากจะเข้าไปอยู่ในความง่วงไอ้แบบนั้นไม่ใช่รู้จริง ๆเข้าใจถ้ารู้ก็คือแค่รู้ว่ามันง่วง ไม่แต่รู้รู้แล้วยังแบบ อยากอยู่ในความง่วงอันนี้ยังไม่ใช่รู้จริงๆ如果你知道但是还想念着那个昏昏沉那不是真正的知道嗯那不是真正的觉知嗯 ใช่ไหมแบบรู้ว่าอยากกินสมมตินะก็ก็กินมันอยู่ไม่หยุดในการกินอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าดูนะรู้ว่าอยากคิดแต่ก็อดคิดไม่ได้เนี่ยก็ไม่ใช่อ่า比如说啊我知道我想吃然后没有不断的吃那就是没有真正的知道，或者知道我起这个念头了，但是还是一起跟着他跑了。 对，那不是真正的及时知道，没有绝，嗯，没不是真正的知。คนอื่นเป็นไงบ้าง？ 其他人怎么样อ่ะข้างข้างหลังไม่ขี่ข้างหลังไม่ขี่องวันก่อนสภาวะดีอยู่ค่ะ แต่ตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายเนี่ยมันมารู้สึกมัวมัวไม่ค่อยไม่อยากปฏิบัติ สองอ๋อสองสองสามวันก่อนนี้มีไอเขาเรียกอะไรกำลังประมาณห้าหกสิบเปอร์เซ็นที่รู้ตัว ถ้าตอนที่ไปปีกไปทำคนเดียว ก็จะยิ่งเห็นได้บ่อย เห็นได้เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ความความคิดอะไรเงี้ยค่ะ เหมือนพอเราพอเรากลับมารู้สึกตัวมันจะเหมือนกับลมที่แบบเดี๋ยวมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไป บางครั้งแบบในใจมันมีความไม่ชอบอะไรขึ้นมา อย่างเช่นเป็นเสียงหรืออะไรเงี้ยค่ะ ปกติต้องใช้เวลานานกว่ามันจะหาย แต่อันนี้แบบแค่แป๊บหนึ่งมันก็หายไปคือแต่ก่อนมันจะมีสภาวะหมายถึงมีอะไรที่ไม่ชอบเยอะอย่างเช่น เวลาลมพัดเงี้ยค่ะ คือไม่ว่าจะเป็นพัดลมหรือว่าเป็น ลมธรรมชาติพัดเขาก็จะรู้สึกไม่สบายไม่ชอบมาก อะไรเงี้ย แต่ว่าแบบตั้งแต่มาที่นี่ วันแรก ๆเขาก็เขาก็ปรับรู้สึกคือ คือคิดว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมชาติอย่างเงี้ย ถ้าเป็นสมัยก่อนแบบนั่งสมาธิอยู่มีคนมาเดินไปมาอยู่ข้างๆนี้ รู้สึกไม่ชอบมากเลยนยค่ะ แต่ว่าตอนนี้ก็ก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาฉันก็นั่งได้ใครจะเดินก็เดินไป เออ แบปกติตอนตอนช่วงเที่ยงก็ไม่ได้กลับ ไม่ได้กลับไปที่กุฏิก็แบบอยู่ปฏิบัติต่ออะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายมันก็จะรู้สึกแบบโมมัวแบบไม่อยากปฏิบัติเลยจนจนจนถึงวันนี้ตอนบ่ายเลย แต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นเยอะแล้ว เขาเขาบอกว่าตอนที่เดี๋ยวนะือ有力量的存在อ๋ออ๋ออก่อนก่อนเมื่อกี้เขาบอกว่า ตอนที่สภาวะไม่ดีเขาก็ไม่ได้รู้เขาก็ไม่ได้ทำอะไร เขาก็แบบแค่รู้สึกว่าอืมมันก็เป็นแค่สภาวะอะไรเงี้ยค่ะ แต่ตอนที่เขาทำ แล้วมันมีกำลังสภาวะดีอะไรเงี้ยจิตเขารู้สึกมีกำลังมากเหมือนสามารถต่อยวัวได้ เขารู้สึกอย่างเมื่อวานวันนี้สภาวะไม่ดี เขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติค่ะ ก็ก็ให้ก็รู้สึกตัวต่อไป อย่างตอนนี้ก็พูดพูดอยู่ก็เริ่มรู้สึกตัวกลับมาอมบางครั้งรู้สึกว่าใจไม่มีกำลังแล้วก็ง่วง ดีดีนะ คือ คือมันมันเป็นแบบไหนถ้าเรายอมรับมันนั่นนะอันนั้นแต่คือดีที่ ตรงละนะ好的当它是怎样的状态然后我们接受它那是好的嗯是直接了คือบางทีนักปฏิบัติอะบางทีพอมันเคยได้ดี มันมีกำลัง แล้วก็วันต่อไปมันไม่ดีเหมือนเดิม ถ้าคือมันจะชวนให้เราหลงว่า เราอยากจะดีเหมือนเดิม เราอยากจะได้อีกแล้วเนะี่ยคือนี่คือหลงอะแต่ถ้า <laughs> 很多修行者有的时候就得到好的状态嘛，那以后他就消失了，然后就变不好，让我们就有个贪心，有欲望想让他好。那但是如果可以这样，就是接受。就就就就是这样，就是 然后知道他只是就是他是正常的，这是这是好的，就就是嗯，你你的你的用功是对了，就嗯。ปฏิบัติก็เตือนไว้เลยนะเผื่อไม่ได้คุยกันอีก คือว่า มันเป็นแบบนี้แหละ คือว่า ไม่ว่าเราบางทีปฏิบัติเป็นหลายเดือน หรือเป็นหลายปี บางบางทีมันก็มีช่วงที่เหมือน มึนมึนสติหายหายเบอร์เบอร์อะไรก็มีนะ แต่ถ้าเราเคยฝึกฝึกพอสมควรจะเออเราจะก็รู้มันเฉยเฉยนะไม่ไม่ไม่ไม่ได้เอออยากให้มันดีเหมือนเดิมเลยนะ我先提醒大家哈，因为有可能没有没有机会再见面，因为当你回去用功了以后，嗯， 不管是用功了好久，可能过了几个月、几年哈，有的时有有些一段时间会会会有那个比较麻麻麻木木哦迷迷糊糊的状态，或者好像那个很很不清楚，好像不知道怎么用功了。我们只是要觉知，只是要及时知道他，不要想要他好。 ความก้าวหน้าหรือพัฒนาการของจิตเนี่ย เราไม่ได้ไปวัดที่ว่า วันนี้สดใสดีหรือวันนี้ มึนๆนะไม่ได้ไปวัดตรงนั้น แต่มันวัดดูที่ว่าใจเราเป็นกลางกับสภาวะนั้นๆ คือแค่รู้เฉยๆเช่นท่านดีแล้วเราก็ชอบหลงไปอยู่ในสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่ชอบ อันเนี้ยอยากจะให้มันดีพยายามเนี้ยมันก็ถือว่า

啊，然后有另外一天就是忙忙木木的，我们没有那样的没事儿，不要不是这样的，啊的算 <laughs> 对，不是这样的算啊，但是怎样就是算好呢？就是当你不管是怎样的状况，你心能就是有中道的状态平平平。 常新的知道吗？你有平常心的知道吗？啊，如果是好你喜欢，不好你不喜欢，那就不对。你只是知道它是怎样的状态，就只知道它就好了。那我的呢？好像现现在当下的天气你感觉怎么样？当下的气气候觉得。 เขาบอกว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรชอบใช่แต่ถึงวตาเออทำไมมันมืดแบบนี้มันคืนแบบนี้ไม่ไม่ชอบเลยนะเอออืม是ชอ想为什么这么黑暗呢、啊？就很不喜欢，好像暗暗。嗯，嗯，他只是说，哦，没有。哎，衡量是吧？没事。 衡量，嗯嗯，衡量到，嗯，对对对，没事。คือเหมือนเหมือนอากาศเนาะ บางเนี่ยวันหนึ่งมันก็มีทั้งแดดออก มีทั้งฝนตก มีทั้งมืดคึ้มเนะ่ยคืออากาศก็เหมือนอารมณ์ อาการที่มันเกิดขึ้น ซึ่งมัน เราบังคับมันไม่ได้ แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราเราเราอยู่กับเขาเรายอมรับเนี่ยเขาเป็นเราก็ปฏิบัติทำรู้สึกตัวไปกับเขาเนี่ยแหละ情绪也好像气候啊，有的时候有阳光，有的时候就啊黑暗，这这样的暗暗啊。但是我们我们只是要知道怎么跟着他，住跟着 怎么跟着他相处，然后啊可以接受他就好了。啊，刚才而且有一句话说是我们控制不了。嗯哼哼，你那也这样了呢，没得， <laughs> 没得被，没得被解开的呢。ยอมรับมันจะเฉดจิตมันก็จะ，มันก็แค่ดูมันเห็นมันว่าเป็นแบบนี้นะ。嗯，很容易的啊，只是。 接受他他是这样，而且也不要改变他不要处理他เข้าใจไหมเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้懂吗？看见他是这样。นะนะแต่มันก็ แต่อาการทางกายอ่ะมันยังลำบากกว่า เนาะอาการทางกายมันยังลำบากมันหนาว เห็นเฉยๆบางทีมันก็ไม่ได้หายหนาว ก็ต้อง หาผ้ามาห่ม身体的状态可能更麻烦一点点，比如说那个冷，如果只看见它不会不会变就是好，所以要找被子啊，要找什么呃保温保温。แต่แต่แต่แต่ถ้าปรุงแต่งมากอันนี้มันจะหนักกว่าจริงไงคือบางทีมันหนาวมันก็ทุกข์ร่างกายก็หนาวแต่พอใจเราปรุงแต่งเกินไปมันก็ มันทุกหนักขึ้นก็มีนะบางที但是当身体有个呃升级个状态如果你照做那就更苦比如说啊、天气冷啊然后你就想很多怕很多这样就更苦了嗯，啊，没，还有，还有其他要。 คือช่วงช่วงนี้เขาก็จะทำเดินจงกรมค่ะ แต่เขาก็ไม่กล้าทำยกมือ เพราะว่า พอยกมือปุ๊บก็จะง่วงมากทำไปนิดหน่อยก็ก็ต้องหยุดแล้วก็มาเดินจงกรม 但แต่ว่าวันนี้ตั้งแต่เช้า就是进行也困吗？你的意思？就是进行不困，就是手部运动就只要是两下动作下来，我就立刻困得不行，起不来。โดยก็คือหมายถึงโดยเฉพาะวันนี้ทำไปแค่สองสามที ก็คือยกมือค่ะ ก็ง่วงง่วงมากแบบ ไม่ไหวเลยสองสามวันสองสามวันก่อนยังรู้สึกว่าพอได้ค่ะ แต่ว่าวันนี้นี้รู้สึกไม่ไหวเลยอืมคือเขาเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถเอาชนะมันได้ ถูกพวเนี่ยค่ะ แล้วเขาก็แบบมองไปทางเพื่อน อะไรว่าเพื่อนก็ไม่ง่วงไปทางมองไปทางนี้ก็ไม่ง่วงทางนู้นก็ไม่ง่วงแต่ฉันไม่ไหวแล้วเลยคือตอนแรกก็เราแล้วก็ คือตอนแรกก็บอกไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงใช่ไหมคะไม่รู้จะเอาชนะยังไง ไม่อ๋อไม่รู้จะปรับตัวยังไง แต่เขาบอกก็คิดขึ้นมาได้ว่าที่อาจารย์สอนให้ยกมือสูงสูงเออพอทำแล้วก็ไม่ไม่ง่วงแล้ว ก็เลยไม่แน่ได้然后不不知道不知道是什么兴奋ตื่นเต้นมากตื่นเต้นคือคือตอนคือตอนนี้ตื่นเต้นมากทำอะไรก็ไม่ง่วงแล้ว ไม่ต้องไม่ต้องยกมือสูงสูงก็ไม่ง่วงกลายเป็นเรื่องอีกอ่าเดี๋ยวถามนิดนึงคือเขาอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนฟังค่ะว่า เหมือนกับว่าจริง ๆ แล้วเขารู้สึกเขาจะไม่ไม่ไหวแล้วแหละ เขาอยากจะล้มเลิกและ คงเอาชนะไม่ได้แล้ว แต่เขาทำต่อไปอีกหน่อยเหมือนกับว่าอยู่ทำต่อไปหน่อยแล้วมันก็เอาชนะได้ผ่านผ่านได้ อืมอืมดีดีสนอสนอแต่ถามนิดนึงเห็นไหมเเห็นไหมความง่วงมันเป็นของจริงไหม我问问一下呃那个困困沉他他真的是真的吗 ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงอ่ะรู้รู้แต่ตอนนั้นอ่ะ มันไม่ไหวแล้วแล้วก็แต่แล้วก็บังคับไม่ได้ด้วยใช่อยากอยากจะบังคับมันให้ให้มันไม่ง่วงก็ทำไม่ได้ ก็อยากจะนอนมากกว่าถ้าได้นอนนิดนึงก็จะโอเคคือมันก็จะแบบเนี้ย สมมติว่า พอเราเข้าไปอยู่ในความง่วงอะ่ะ มันก็จะไม่ไหว มันก็เป็นแบบนั้น แต่พอเราดูยาวๆใช่ไหมเอ๊ะตอนนั่งแบบนี้แล้วมันง่วง ทำไมเดินแล้วมันไม่ง่วงแล้วความง่วงมันมันมันจริงหรือไม่จริงเนี่ยทำไมมัน如果我们进入到进进入到那个困里面哈，那就觉得不行了，不行了。但是如果你只是就是还是坚持嘛， 换一下，比如说，做手部动作很困，然后你惊醒，你就可以看到有一点点变化嘛。啊，那尊者问那个困，它是真的吗？真，它是真的吗？ <laughs> 它是真实的吗？真的假的？哈哈哈哈哈！没 <laughs> 没，答话，它真，或者它变什么。 คือเขาแค่ คือเขารู้แต่แค่ว่า ถ้าเราทำต่อไปอีกหน่อยอ่ะมันจะเอาชนะได้อ่าดีแล้วนะดีแล้วเขาละเขาละคือแค่ อืม คือก็ จะเรียกว่าอะไรอ่ะ มันก็เกิดขึ้นจริงเนาะแต่มันไม่ใช่ของจริงนะถ้าของจริงมันก็ต้อง เช่นสมมติเราง่วงตอนกลางคืนอ่ะ มันง่วงจริงส่วนใหญ่คือง่วงเพราะร่างกายมันอยากจะพักมัน จะมาเดินก็ยังง่วงนั่งก็ง่วงอะไรนะคืออะไรแบบนี้มัน แต่ที่จริง อันนั้นก็ ง่วงจริงอยู่แต่ที่จริงร่างกายมันก็มีความสามารถมากกว่านั้นเอาสมมติเอาความปวด สมมติ เราเป็นแผล เราเป็นแผลแล้วมันปวดนะเราจะทำไงมันก็ต้องปวด เออจุนเจ๋อ说哈他比如说你的困，它真的是发生的，但是它不是真实。 嗯，然后比方说，诶，ยกตัวอย่างเรื่องจะเอาไหมความปวด那么ชัด่า比方说，这如果身体有痛，เป็นแผล เป็นแผลมันต้องเจ็บต้องปวด受伤它一定就有痛是吧？受伤แล้วทำไมนะคะเป็นแผลมันต้องเจ็บต้องปวดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ต้องเจ็บอยู่เหมือนเดิม不管是你怎样就行住坐卧那个那个是那个伤还是一定痛 อันนี้คือถ้ามันเป็นเรื่องของกายนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องของใจบางทีนะมันเป็นแบบนี้เป็นเป็นหายหายอ๋อ这个是身身体的状态，它它一直有痛，但是心的状态它很很会改变。嗯。到底他回答说，空着哦。 你刚刚才。อค่ะสรุปคือยอมรับแล้วว่ามันมันมันไม่จริง คือมันไม่จริง ไม่แต่แต่ก็ดีละพอเราเคยผ่านมาได้นะครั้งต่อไปเราก็จะมั่นใจว่า เออเราก็ทำไปเรื่อย มันก็ มันก็ดับได้นะไม่ใช่หรอคือ ถ้าเราไม่ไม่ยอมจำนนไปเลยเราก็ เราก็มีความมั่นใจ ถ้าถ้าเคยผ่านแบบนี้ได้ครั้งต่อไปเราก็ ทำได้อีก当你可以一次突破了那以后会有信心了下一次也会再来突破这一次也会再突破ดีดีดีเลย好好好很好 อนแรกอะค่ะเขาอะนั่งอยู่ตรงนู้นเขาทำตามจังหวะยกยกมือกับพระอาจารย์ แล้วทำไปทำไป รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เลยหันไปด้านโน้นค่ะแล้วก็ก็ยังรู้สึกไม่ไม่ไหวแล้วไม่ยังไม่ไหวอยู่แล้วก็หลับไป คือในใจตอนในใจตอนง่วง ในใจมันก็แบบถกเถียงกันอยู่ว่าไม่ได้ไม่ได้เราต้องแยกออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเออแต่ว่าสุดท้ายก็คือแพ้เราก็เลยคิดว่า เดี๋ยวเดี๋ยวครั้งหน้าเอาใหม่แล้วกัน ราะตอนที่เขานั่งอยู่อ่ะ เหมือนมีคนตีเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาตกใจใช่จุนเสือชื่อจุนเสือไทยแต่เขาก็ตกใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเเราก็เลยตื่นเขาก็เขาก็คือไม่รู้ว่าตอนที่ทั้งง่วง คือง่วงก็ไม่รู้ว่ามัน เป็นปรุงแต่งหรือมันเป็นจริง ๆ แล้วก็ตอนมีสติก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นปรุงแต่งหรือมันมีจริง ๆ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาใหม่ครั้งหน้าเอาใหม่สู้ให้ได้เหมือนเพื่อน没关系下一次再来哦要要要好像那个朋友突突突破突突破嗯อ่านะเที่ยอยู่ เจียอ๋อเจียสู้สู้อันนี้แหละนะเขาเรียกว่า มันผ่านอารมณ์นะอารมณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นมา เราจะผ่านมันได้หรือเปล่านะอ่า这就叫我们要经过可以说吗经过所有的状态要超越啊所有的状况 แต่มันเหมือนปฏิบัติธรรมมันเหมือนคล้ายๆ แต่บางทีเราก็อย่าประมาทก็คือว่า วันนี้ผ่านได้แล้ว มันก็วันพรุ่งนี้ก็อาจจะมีอีกก็ได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรให้เรามั่นใจว่าวันนี้เราผ่านได้ วันพรุ่งนี้เราก็ถ้ามันเกิดขึ้นอีกเราก็จะผ่านมันทำพยายามทำเหมือนเดิมเลยนะ呃，用功呢，我们不要放逸。今天可能可以 超超过了嘛，超越了，嗯，但是明天他也可能再来，我们也要再突破。如果今天有人掉，了，啊，今天翻没得，没得来，翻，明天再翻。 <laughs> 或者有有些人今天还不可以突破，睡着了也没关系哦明天再来。嗯嗯。 用麦？没？让，他他来海马桥啊，这样子听的。今天今天尊者叫我们吃饭的时候观念头，然后就会发现对一点点好吃的东西都会有贪念，这个时候还想拿起就吃的可能更快更多，那这个时候。 不应该去吃吗？要不然就又注重，就是又这个注就帮没有帮帮助了这个这个贪念嘛，相当于又注助这个贪念。ตอนที่เอ่อที่วันนี้อาจารย์สอนให้ เหมือนเราให้เห็นความคิดเวลาที่ทานอาหารนะคะคือเหมือนกับเห็นความอยากอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เห็นว่ามีความอยากเยอะอะไรแล้ว คือควรจะทํำยังไงคือควรจะช่วยยังไงก็ดูมันเฉยๆ只是只是要观察只是知道只是知道แต่ถ้าแต่แต่แต่มันถึงว่าเราเราเห็นมันเฉยๆนะ แต่ครนี้ แต่เราไม่ทำตามมัน เช่นสมมติ อันนี้ขนม อันนี้เราอยากมากโอ้โอเค เราเห็นว่ามันอยากมากแล้ว ใจมันก็จะอยากได้มากใช่ไหมแต่เราก็ไม่เอาไม่ไม่เอามาก เอาแค่พอ 我们看看见他了就，但是不要跟着他。比如说看到这个这个甜品，我很喜欢的，但是不不要跟着他，就是拿很多，你知道吗？嗯，然后แ那，้วก็อืมนะคือเราเราเห็นมันแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าสติเห็นจริงมันก็เราก็จะไม่ไม่ทำตามมันคือมันมันอยากได้มาก แล้วก็เอานิดเดียวเลยนะ如果真的有决心的话就不跟着他走了就啊想要很多但是我们没有打那么多嗯那是一个都不能拿还是可以拿一个ไม่ควรจะหยิบเลยสักอัน หรือว่าหยิบได้สักอันหนึ่งไม่ควรจะหยิบเลยหรือหยิบได้สักอัน ก็ที่จริงถ้ามันอยากหมดทุกอย่างเดี๋ยวไม่มีให้หยิบนะ ามันอยากหมดทุกอย่างเดี๋ยวไม่มีให้หยิบนะถ้าไม่เอาเลยออ如果桌子上都都想吃然后如果一点都一一个都不拿那可能没有拿到什么了懂吗ไม่ตรงไม่ตรง就是如如果那个因为你问呃可以拿一个吗是吧如果如果想要的话如果有欲望的话 然后尊者回答：如果你一个都不拿，就是你想吃那个桌子上全部的那个菜，你都想吃的，所以就不可以拿了。ไม่เป็นไรก็เอาแบบไหนก็ได้เอาแบบไหนก็ได้จะไม่จะไม่หยิบเลยก็ได้หรือหยิบน้อยๆก็ได้ไม่เป็นไรคือคือก็ก็ได้แล้วก็就是怎样都可以 你拿一个也可以你不拿也可以แล้วก็แล้วคราวนี้มันก็เหมือน แล้วก็อาจจะมีโจทย์เพิ่มขึ้นเวลา เอออันนี้เราอยากกินสมมติแล้วก็เราก็มารู้ทันใจเราต่อว่ากินไปแล้วมันรู้สึกอย่างไรในขณะที่กินนั่นก็เป็นการฝึกอย่างหนึ่งก็จะ可以这样用功就是 啊，我我想吃这个啊，你拿了一个，然后吃了以后有怎样的感觉啊？你你可以，如果你及时觉及时知道，那也是可以怎么说继续用功。หรือถ้าใจเด็ดเลยไม่หยิบเลยก็ได้นะแล้วก็พอกลับมาแล้วก็คิด น่าจะหยิบมาน่าไม่น่าเลยก็ก็ดูใจเลยเออเห็นไหมเออมันก็จะได้บทเรียนอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน就如果你啊。 一点都不拿也可以哦。当你回来的时候，心可能起个念头，我我刚才应该拿一个吧。这个也是要及时知道，就是是得到新的课程。呵呵呵呵呵呵。会再吗？可，但เราก็เห็นเห็นบ่อยๆ。就是要常常的啊绝句。เราก็จะเห็นที่จริงนะทุกเรื่องแหละนะเรื่องอาหารมันก็มี มีความอยากเกิดขึ้นบ่อยมากนะอ่า所有的事情都可以啊觉知得到哈、特啊，特别是吃的食物，也可以经常看到那个新的欲望。หรือเราไปห้างห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็จะเห็นใจมัน อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากดูอันนี้ก็อยากซื้อ或者你去那个百货公司去市场啊 那个那个东西也想要，这个东西也想要。嗯 <laughs> 嗯。是。 <laughs> 或者，没有，嗯，就是心没有想要的那个状态，但是想看，我看一下这个，我看一下那个。嗯。 <laughs> 呃，如如果就。 拿了以后，觉知了，有贪念得到满足了，但是又想去拿第二个的时候，然后又拿了，这怎么办？就是说，那那是有觉知吗？还是说，只是觉知不够强大？啊，如果说，喜欢的，对吗？捡了一个，然后吃完了，喜欢了，开心了，然后又捡了一个。 อยากหยิบอีกอันหนึ่งอันนี้คือเรียกว่าสติไม่พอหรือเปล่าอะไรเงี้ย น่าจะคงใช่แหละนะ เราเราคิดว่าใช่ไหม你觉得是不是决心不够ใช่ไหมใช่ละ เราขาดสติ就是嗯那时可能缺了一点决心，缺了觉性แต่เขารู้นะคะ รู้อยู่รู้ว่าอยากแล้วไปหยิบอีกอ่าใช่แม่ก่คือ你是决啊、有决心知道你你想要然后再拿是吧啊不是มันอยากกินนะมันอยากกินมันไม่ใช่ว่า เพราะ เพราะว่ามันมันไม่อิ่มอะไรนั้นก็อันนั้นก็อีกเรื่องนะ他因为是他想吃不是他吃不饱 哼哼哼哼，哼哼哼哼，那……我们真正的看的时候，会对自己笑，就是很觉得自己很怎么说好笑。 บางทีความอยากแี่ยบางทีก็ตีเล็กๆน้อยๆนะ มันก็จะมีความรู้สึกอยากได้นะ อืม欲望呢，有的时候它是很小小小的东西，小小的事情也有欲望，也有想要。ใครใครเคยเห็นอะไรบ้างบางทีก็อยาก แค่นี้ก็อยากแล้วนะพอเห็นตัวเองว่าแค่นี้เราก็อยากนะ 谁有没有这样的看到？哎，这么小事情，这么小东西，我也想要。嗯，你呢？嗯。นะคือบางทีเราก็จะตคือไม่ใช่ว่าความอยากนี้มันต้องบางทีก็ใหญ่โตก็มีนะเล็กๆน้อยๆก็ก็เยอะ有的时候那个欲望是嗯 对就比较大的事情哈，但是小小的事情也有很多。รวมทั้งอย่างที่ว่าความไม่อยากอย่างคุณผู้ชายที่บอกว่าเฮ้ยบางทีแต่ก่อน ถ้าเรานั่งปฏิบัติธรรมแล้วมีคนมาเดินใกล้ๆเราไม่ชอบแบบนี้เออหรือว่าลมมันพัดแล้วเราก็รู้สึกไม่ชอบ แต่ถ้าแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้น เออมันก็อยู่ได้นะ这个欲望也包括不想要哈，比如说刚才陈师兄说那个 如果以前坐着有人走来旁边走来走去，或者啊那个风吹到啊是啊不不喜欢不想要啊那个也是อันนี้แหละพอพอใจเรายอมรับมันได้เออใจรู้เฉยๆเป็นปกติขึ้นเนี่ยก็ถือว่ามันมีพัฒนาการนะเออเนี่ย当我们心能接受 当我们心就变平常，有平常心，那就叫叫有进步了。อันนี้แหละนะมะเราเราก็จะ เราก็ปฏิถ้าเราปฏิบัติเรื่อยๆเราจะเห็น พวกเนี้ยของตัวเองเยอะขึ้นนะ如果你继续用功的话，你会啊、越来越看到对你自己越看到这一点。บางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเราไม่ชอบแต่ถ้าเรามีสติมากขึ้น มันก็อยู่กับความไม่ชอบจนกระทั่งรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาได้有些事情、些东西我们不喜欢，觉得不喜欢，但是当我们可以就是跟着他在一起，然后感觉他也是正常的一个状态，啊，那就是好。หรือบางอย่างเราอยากเราชอบมากแต่ก่อนเราหลงนะต้องทำต้องสนองนะแต่พอเราเริ่มเห็นมันแบบที่จริง มันก็คือ คือไม่ต้องเอามาเราก็อยู่ได้เนี่ยมันเราก็จะเห็นว่าที่จริงความสุขของเราหรือความไม่ทุกข์ของเราไม่ใช่ว่าต้องสนองด้วยความอยากเราอยู่เราเห็นมันจะเมันก็เฮ้ยมันก็อยู่ได้นะอะไรนะ或者有有些事情以前是很想要非常喜欢然后就要一定要做得到但是以后发现哦，我没有，我不拿它也可以，还还可以活啊，就是还可以是 没有跟着那个乐或者苦跟着他走อันนั้นที่จริงนะอยากจะสรุปว่าที่จริงการที่เราเข้าใจธรรมะมากขึ้น หรือมีธรรมะมากขึ้นนะ่ะ มันไม่ใช่ว่าเราจะได้อะไรที่มันพิพเศษ อะไรหรอก แต่มันคือละคนนะละความอยากละความไม่อยากได้ เพราะเราเห็นนะ 当我们更理解法，更深的理解，其实不是我们得到什么很很特别的啊，但是我们可以。那，老们，老哥在，老哥在很，但是，我们可以跟着那个，不管是喜欢不喜欢，但是可以跟着他在一起，就是有平常心的跟着他。 เป็นคำถามเรื่องเดิมเรื่องง่วง 个这我喜欢然后，我想要这个花。这个时候，可能对方可能会把这个花给你，也可能不会把这个花给你。如果给我呢，那我很欢喜；，他不给我，我也没有觉得怎么样，我觉得也很好。那现在就像这个现现在混的也是一样的，就是。 我现在实际上是我可以选择，我选择在困里面，我也可以选择从困里面出来。这个并没有粘着在这个上面，这只是我的一个选择。那这个是属于平常心呢，还是属于还是属于คือเขาบอกว่าอย่างเวลามีความง่วงเนี้ยเขาสามารถเลือกได้ว่า เขาจะอยู่ในความง่วงก็ได้ หรือเขาจะไม่อยู่ในความง่วงก็ได้ เขารู้สึกเขาไม เขาไม่ไปยึดติดทั้งสองทาง เหมือนกับเมื่อกี้เขาพูดถึงเหมือนกับดอกไม้เนี่ยเขาชอบดอกไม้ แต่คนจะให้เขาก็ได้ หรือจะไม่ให้เขาก็ได้เขาก็เฉยเฉยอะไรเงี้ยค่ะคือไม่มันไม่ได้ไปไปติดไปหลงติดอยู่กับ แต่ว่าเขาเลือกได้那那你问题是什么？ 我知道你可以选择，然后你问题是什么？你的问题是什么？อย่างนี้ก็แล้วหนูคือเขาบอกเขาเลือกได้หนูก็ถามว่าเราคำถามเขาคืออะไรเขาเหมือนกับเขาก็ทำตามที่ใจมันเป็นปกติ ก็เลือกได้ก็ก็ดีแล้ว แต่ครนี้ก็ก็ดูว่าการเลือกอะ่ะ มันมันเรียกว่ามันถูกกาลเทศะหรือเปล่าใช่ไหมสมมติ เช่นเราง่วงเราเลือกจะ เลือกจะไม่ง่วงก็ได้ หรือเลือกจะเข้าไปอยู่ในความง่วงก็ได้ แต่สมมติอย่างกลางวันสมมติ ถ้าเราเลือกเข้าไปอยู่ในความง่วง แม้เราบอกว่าเราเลือกที่ง่วง <laughs> 如果你说你可以选择，那是好的哈。但是要知道，你你选择那那个东西，对对这个时间合不合适？比如说你白天你你困，你也可以选择啊跟着困，或者啊离开那个困也可以。然后你那你选择，如果你选择跟着他，那就不合适。 他他的回答就是按那时你应该做什么，那个时间合不合适做什么。如果你说你可以选择的话，懂吗？อ่าอ่ะไม่เป็นไรมันเสียงดังไม่ที่没关系可能大下大雨下太大了大雨นะก็ ไม่ต้องเอาอย่างนี้นะคือว่า จะยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรจะเข้าใจแล้วก็ไม่เป็นไรเอาไว้ดูไปเรื่อยๆเออ这你如果你你明白也好，你还不明白也好，我们还继续观。ไม่ตอนนี้จะไม่ไม่ไม่พูดต่อ现现在现在不继续不继续说了，现在不继不回答了，要继续观。 กราบพระกันนะฮะอ่า一起礼佛